Make. <laughs> ah, ah ya, ok, la sangre nueva. Ey, este John Briel. Ah, ah, esta noche yo me la gozo. Bienvenida al party, vamos al roce, no hable mucho y deje que ese cuerpecito suyo goce. Estamos listos pa' perrear, sudar contigo toda la noche, al día siguiente acá como no me conoce. y mamá, es que me encanta, y disculpa si te digo hueto, pero que di loco por tu movimiento, porque sé que a ella le encanta, que le cante como canto, y si le canto como le encanto, ella me canta como quiere y quiere cantar, danza. que yo no te pongo, pero quiere cantar, venga aquí te tengo el micrófono. Entónate y empálate, si no perreas, lárgate. Me gusta la diablona que se decidan a fondo. Este es zona VIP y aquí solo entrarán culitos alta gama, siempre peluchito y fino para toditas esas a ser bien tricky, heavy que traigo la zaranana, que si usted me corta el dato, la hago comer mi banana. Ey. Hoy ando decidido y puesto el golpeo. Yo quiero bailar contigo el danzaleo. Me gusta cómo mueve, tu nado. Pa'l otro y me lo para y provoca que yo me ponga en sadique. Ahí mi nene que yo al verte me convierto afortunado en conocerte. conocerte y verte convierte mi mente diferente. Y con certeza me la acierte ese trastorno de comerte. Y acierto que comerte era plan que tenía en la mente. Ya, ok, la sangre nueva. ey, este John Briel, indica J, tipo lo escra. Esto es un danzaleo de parte de la zaranana, para todo mi público. Para todos los que esperan danzaleo John Briel, indica pa' que lo que la activido. La base de datos seguidos, ha sido actualizada. La sangre nueva, ah, ah, la sangre nueva. Indica, indica, la sangre nueva. <laughs> B Music.